пирені чонла. Ма влащи пирен чонла. Мень галачши шывсеки. Ши тредеть пуль кәтне чанлық. Шу пуль манбеки. Чон жавлать пуль пирен чанла. Чынлыға юратныран. не булать выл чунла. Хель житсень сулать аран. Ма юрлач шишене чанла. Мень галачы ун юрли шитредет пүлкетне чанлах шин булмаш хальшин шин чури. Чын юрлать вал бирин чанла, чынлыға юратныран, шенедем кет шене юра, шенедем чуратныран. Ма кулач ши чарзар чанла, мэнь калач шун кулри, пулдам гет пүл шуда санла, пулдам гет пүл тулли, Чон галать вал пирин чонлага юратныран. Адыл бектет пулып анла, адыл башығынныран.